Egunon lagunak, zuokin otxartagako izadirratia. Gaur ostirala urtarrilako geita zazpi, zeigarren amailako ei di, dagokigu irratzaioa egitea. Nirekin etorritako lagunen aurkezpenarekin hasiko naiz. Leamek eta naikari hernandezek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Enekok eguraldiaren berri emango digu. Izarok urtebetetxe berri emango digu aitorrek eta eginek asmakizunak izango dizkigute. Leirek garko albista eskaikiko digu. Obiamek gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak aipatuko dizkigu. Eta ni galatea zuen gaurko izataria izango naiz. haste coin elseko tarte arekin uzten saiztuztegu Good morning Diaman Naikari Hello everybody you are listening to Chartagas Radio Program My name is Liam Yes welcome Yes welcome to the English section I am Naikari Hernandez Today is Friday 27 January 2017 And we are going to speak about the curiosities about the English language. Do you know that E is the most commonly used in letter? Oh, I didn't know that. I'm going to tell you another curiosity. I am is the shortest complete sentence. Really? Very interesting. I also know another one. The longest English word that can be spelled without repeating any letter is spelled copyright table Oh to finish the English language curiosities, I'm going to ask you a question. Do you know what is special in the following sentence? The quick brown fox jumps over the lazy dog. This type of sentence is is called a pangram. Aninus every letter in the English language. Would all you this information we want to say you goodbye. Enjoy the weekend. Bye bye. jakin dezagu gaurko guraldiaren berri. Eneko, esango diguzu ze guraldi egiten duen gaur? Gaur, amaika gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Egun notxa izan arren, aizetxua da. Beraz patiora joatean kontu zibili behar dugu. Zerua oso deitxu agertu da eta baliteke han hemenka euri apur bat egitea. Eguerdi aldera berriz ateri eutxiko diuz dio ziurrenik, eta ostarteak zabalduko dira. Ego aize epela ibiliko da orduan. Arratxaldea aurrera joan ala, ego aizeak hautsera egingo du, eta kostalde mendebaldean ipar mendebaldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin. Aizearen aldaketaren ostean, odei trinkoak agertuko dira berriro, eta egunaren amaieran euria egin dezake. jarraian urte betetxeak. Izaro, esango dizkigu zu gaurk urte betetxeak, gaur inorik urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inorik urteri betetzen, baina okera probetzatuko dut azta honetan, honetan urteak bete, bete duenari zoriontzeko. Naiara gaiego hori zeigaran memailakoari atzo ez tegunean amabi urte bete zituelako. Urte askotarako naiara gaiego. Aitor, aitorekin esango diz diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizu. Lehenengo asmakizuna, tapauka. Bigarren asmakizuna, elurra. Lehenengo galdera, bigradu. gradu. Bigarren galdera, zauritu naiz. Irrugarren galdera, alana. Laugarren galdera, griperi buruz. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea eneritz korral, lehenengoa mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea izan Fernandez, laugarren be mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea Garasi kordon, bosgarren be mailakoa. Sorionak eta orain aste honetako asmakizunen txanda. daki, papataki, zerote den, nor daki? Ez naiz aizea, ez naiz elurra, baina nire negarrarekin bustiko zaitut burua. Zer naiz? Berriro ere repikatuko dut, Adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Ez naiz aizea, ez naiz elurra, baina nire negarrarekin bustiko zaitut burua. Zer naiz? Bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, itxita makila, zabalik teilatua, euriarekin puztu eta eguzkiarekin ahaztu. Berriro esango dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, itxita makila, zabalik teilatua, euriarekin puztu eta eguzkiarekin ahaztu. Gogoratu, eh? erantzunak ondo idatze eta gero postotxira bota. E asmatzen duzuen. Jarraian aste honetako albistea eskainiko dizuegu. Leire, zer kontatu nahi diguzu gaur? Atzo, urtarrilako geta zei ingurumen eskuntzako munduko eguna ospatu zen. Baina zergatik ospatzen da egun hau? Hogegarren mendeko azken hamarkadetan hainbat konferentzia, bitzar, jardunal, jardunaldi eta abar egin ziren non kontzeptu honen definizioa, jarduera eremua eta protagonistak sortzen joan ziren. Hezkuntza mota honek dituen helburuak hauek dira. Ingurune kontzientzia sortaratzea, eza guera ekologikoa izatea, ingurumenarekiko jarrera egokiak adieraztea, baliabide naturalak ondo ustiatzeko eta konpromisoak hartzeko. Horrela, garapen egokia eta irankurra iraunkorra lortu ahal izango dugu. Gure ikastetzean ingurumena zaitzeko asmoz, ekintza desberdinak egiten ditugu. Adibidez, ura ez dugu alferri gastatu nahi eta txorrotak izten ditugu ura erabiltzen ez dugunean. Fotokopia bi aldeetatik egiten ditugu, papera berrera biltzen dugu eta gero biziklatzen dugu, eta abar. Beraz, gogoratu ekintza guztiak gure ingurumena babesteko beharrezkoak dira. Eta orain, Urrezko Ezaldia, Entzun! Nik egin dut, entzun ondo, nik egin dut, ezin duzue aztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizki zuegu. Adiegon, obiam, esango dizki guzu? Lehenego galdera, norke mandibue guraldiaren berri, bigarren galdera, Zenbat gradu markatu du gure eskolako termometroak? Hirugarren galdera. Zenbat urte betetxe egon dira aste honetan? Laugarren galdera. Zein izan da urrezko esaldia? Berriro errepikatuko ditut. Adi egon. Lehenengo galdera, norke eman eguraldiaren berri, bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du gure eskolako termometroak, hirugarren galdera, zenbat urte betetxe gondira aste honetan, laugarren galdera, zen izan da horrezko esaldia? Hemen amatzen da gure gorki irratza agur bero bat eta datorren aster arte. Agur!